Երբ խոսում է պատմությունը, անհատները պետք է լռեն։ Աֆրա Բեն ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Օխտը դեռնի վանքը գտնվում է Հադրութի շրջանում, Մոխրենես գյուղից մոտ 3.5 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք, անտարապատ լեռան փեշին։ Վանքի կառուցման մասին պատմական տեղեկություններ չեն պահպանվել, սակայն տարածաշրջանի բնակիչների մոտ պահպանվել է մի ավանդություն, ըստ որի Ուխտ դեռնի եկեղեցին կառուցել է հայրենի եկրամասի համար զոհված 7 եղբայրների միակ քույրը, որի գերեզմանն էլ քրոջ գերեզման կոչվող պահպանվել է վանքի տարածքում եւ նույնպես համարվում է սրբավայր։ Պատմաբան Լեոն նշում է, որ Գճավանքի վանահայր Արաքել Վարդապետի օղտը դռնի վանքում են թաղված 7 խոտաճարակները, որոնց հիշատակը տոնում է հայոց եկեղեցին։ Վանքը պատկանում է Սակավաթիվ հուշարձանների ընտանիքին եւ իր հատակագծով միակն է Արցախում։ Վանական համալիրը բաղկացած է եղել մի քանի շենքերից, որոնց հետքերը պահպանվել են առ այսօր։ Միակ կառույցը, որը թեև վատ վիճակում, բայց կանգուն է, եկեղեցին է։ եկեղեցին Կառուցման ստույգ թվականը հայտնի չէ։ Մասնագետները միակարծիք չեն այս հարցում եւ տարբեր հեղինակների մոտ այն վերագրվում է 5-ից 8-րդ դարերին։ Եկեղեցու արտաքին ձևը, որն արտահայտում է նրա ներքին կառուցվածքը, ներկայացնում է մի վարդյակ, կազմված 4 մեծ եւ 4 փոքր կիսաբոլորակ թերթերից։ Խորանների ու խոշերի միջև ընկած որմնամույթերն ունեն կիսաբոլորակ տեսք, Գմբեթակիր կամարների արանքում, որ նախորշերի վերևում պահպանված քարե շարվածքը թույլ է տալիս ենթադրել, որ գմբեթատակ բազմանկյունը եղել է 8-անկյուն։ Խոյակները 8-ն են, որից արևելյան խորանի որմնամույթերի երկու խոյակը քանդակազարդ են, պսակված ոչ միտեղ չհանդիպող յուրահատուկ զարդագոտիով։ Տաճարը կառուցված է անտաշ եւ կոպտատաշ քարերով, բացառություն են կազմում խոյակները։ Պատերը հաստ են 105-135 սանտիմետր։ Եկեղեցու միակ մուտքը բացվում է արևմտյան խորանից։ Պահպանվել է դռամբարավորի միակտոր քարը, որի վրա էլ տեղադրված է կանգուն խաչքարերից մեկը։ Մասամբ բարվոք վիճակում են հարավային եւ հյուսիսային պատերը։ Հյուսիսային խորանի մասում շենքը կանգուն է միջև թմբուկի տակը։ Միակ պահպանված լուսամուտը բացվում է հյուսիսային խորանից։ Եկեղեցու երկրորդ հարկաբաժինը գմբետն է, որի ծանրությունը բաշխվել է առանցքային կամարների եւ անկյունագծերի հենախորշերի վրա։ Գմբեթը, որը լրիվ փլվել է, ենթադրաբար ունեցել է ութանիստ արտակուս թմբուկ եւ սալապատ վեղար։ Վանքի տարածքում պահպանվել են 3 խաչքարեր, որոնցից երկուսը արձանագիր են։ Սրանցից մեկը տեղադրված է դրան վերևում, երիզված է երանգյուններով։ Վերին մասում խաչի թևերի կողերի ոստեր են, ծայրերից կախված խաղողի ողկույզներով։ Ներքևի մասում խաչքարն ունի անթվագիր հետևյալ արձանագրությունը՝ Հիշյա Քրիստոս Աստված Սաշոտ եւ Ողորմյա։ Մյուս արձանագիր խաչքարը գտնվում է եկեղեցուց մի քանի տասնյակ մետր դեպի հարավ-արևմուտք եւ ունի թվագրություն 1044 թվական։ Ներկայումս վանքը օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից։